ziren eh, kamerak, bon, gero poliziak eh, ez du utzi biztan da hauzit inoko bidea libro, eh? e, bidea moztu dute, beraz e, erabake izan da hor e, resistentzian txartu gabe e, kaderak hor berean ustea, beraz hauzit egitik zonbait metrotara. Ogoita emeretzi ekintza izan dira orotarata, aurki ebasketa, eta itzuliak izan dira kasik berreun, eh, berreun bat aurki bai, egun talagurita masai. Eh? Erabaki izan da, kadera horiek eh, ez bankoari itzultzea, baizik eta itzultza justiziari, eh, eh janez ez dena untxadela Jerome Keuzak hausiperatzea, au, Baina zerka sistema horoko ja behar da eta berda da gelditu, ez baita aski, biztan dena Erbe Falciani edo Bakrik Jorjom Kaiuzak edo uh, pertsonen kontrako hausiak ez dira aski, behar sistema horoko ezabatu eta gelditu.